experimento de professoro Rose. Ce estis speciale. Ministro por internai AFFEROI, justic ministro, polica presidanto, aro da deputitoi, kelke da altrangai officistoi, eminentai juristoi, elstarai sciencistoi, kai mem compreneble, ancau pres representantoi, char tioi devas cion ce esti. Signoroi, comensis professoro de la Harvarda Universitato C.G. Rose, nia renoma usona samlandano. Experimento, quiu estos montri al vi, basigia sur antauai laboroi de granda aro de miai claregai collegoi cae cun laborantoi. Indeed, ie la tuta afero estas iam nenio nova cae Mm, eh, really ge estas eh, malnova vesto. Li gioie impetis rememorinte la giustan vorton. Nur la metodo de usado kai mm, kai la practica usablezzo de kelkai teoriae experiences estis obiecto de mia laboro. Mi petas plei multe signoro criminalistoin criminalisto in che ili priugi la aferon lau sia practice. Well? Do, la tuta afero estas la Mi diros al vi voton, cae vi devas diri al mi alian vorton, cion vi tiu momente ec pensos. Eventuale, gi estu nonsens, eh, eh, idiotaggio, eh, mi opinias sen sensajo. Cai fine mi diros al vi laula vortoi, cion vi donos al mi, cion vi havas en la capo. Ie cio vi pensas, cai cai cion vi casas. Ci vi comprenas al tio? Mene explici al vi theoretically tio estas ideo associadoi supremitai imagoi iom da sugesto cae tiai aferoi. Me estos ege mal longa. Oni devas el, em, em, well, exclusivi volon cae resonadon. Tiel reproducticias subconsciai connections cae el tio me ecconi cio eh, eh la fama professoro word palpis. Uh, well, what's on the bottom of your mind? Cio estas sur fundo de via animo? Suffloris iu el auditorio. Uh, giuste tiel, diris si giraus contente. Nur vi devas diri automatically cio al vitiu momente venos sur lang pinton sen cia control cae reservo. Eh, mia business poste estos analaisi viain imagoin. That's all. Do, mi al vi volas tion montri je iu criminala caso, ehm, caso. Cae poste je iu el auditorio, iu estos sin annonsi. Well, Signoro directoro de polizzo, estos diri al ni, kiu keiso estas kun viro. Signoro poliz presidanto levigis cae diris, Signoroi, viro, kiun vi post tempeto equidos, estas Vincento Suchanek, dom proprietulo cae profesia seruristo el Zabiehlice. Mi havas lin jam unu semainon, en polizza preventiva reteno pro suspecto che li murdis autodroschkiston Josefon Cepelka, quiu mal aperis antaudu semainoi. Motivoi pro la suspecto estas. Auto de la mal aperinta Cepelka estis trovita en remiso de la arestita Suchanek. Sur la stirilo cae sub la sidloco de la shoforo estas spuroi post la homa sango. La arestito, mem comprene, tutte cion neas. Li assertas che la auton de cepelca li acetis por ses mil, char li mem volas profesie la autodroscadon. Ni constatis che la mal aperinta Josefo Cepelca effective parolis pritio, che cion li forgetegos, vendos sian malnovan veturilon, kai iros ien shofori. Set alian spuron postli ni ne havas. Char plua materialo ne existas, estas la arestita suchanek morgau transdonota al enket reteno en pancrazo. Mi aciris permesson che nia renoma samlandano professoro C.G. Rose Eh, realigu sian experimenton. Se desiras, signoro professoro. Well, diris la professoro, diligente notanta. Vilin, eh, mi petas, eh, lasu veni citien. Je man signo de la polic presidanto al conducis policisto Vincenton Suchanek. Li estis morna ulo miene montranta – che ciui ien en rampu al li. Li estas firme decidiginta ne lasi sin. Iru ci tien vi. Bruscis lin severe si giros. Me vin demandos nenion. Mi diros al vi nur vortoin, cae vi devas diri la unuan vorton, ciu vin trafis. Eh, ciu comprenas, eh, vi? Do attentu. Glaso. Merdo! Diris signoro Suchanek obstinege. Audu, Suchanek, rapidis dire la polic prezidanto. Se vi ne estos dece respondanta, oni tui forconducos vin alla enquetado. Comprenite? Kai oni lasos vin tie tutta nocton. — «Attentu! ancora u foie. Glasso, diris de nove professoro Rouse. Biero, murmuris Suchanek. Jen vi vidas, viro, diris la fama professoro. Tiel gi estas ege bone. Suchanek malcon fide rigardis. Ciune en estas iu trompacio. Strato! diris la professoro. Veturiloi, poste suchanek malvolonte. Videvas pli rapide. Dometo. Campo. Tornio. Latuno. Ege bone. Shainis signoro suchanek jam ne havas oponoin contra la ludo. Panio. Onclino. Hundo. Budo. Soldato. Canonisto. Canonisto. Tiel gi rapide sin sequis, ciam pli rapide. Sen dube, gi comensis amusi signoron Suchanek, gi rememorigis lin per la atutado. Dio, cion li dum la ludo rapid pas eh, rememoris. Voio, jetis C.G. Rose en spir ritmo. Joseo, prago, beraun, casci, enterigi, purigi, maculoi, cifono, saco, hac fossilo, giardeno, cavo, barilo, cadavro, nenio, cadavro, ripetis la professoro insiste. Do, vigin enterigis ce barilo, ciu? Mi diris nenion, explodis signoro Suchanek. Vigin enterigis ce barilo en via giardeno, ripetis rigore si giros. Vilin mortigis dum voe al Beron. Vi viscis la sangon en la charo per unu sacco. Cion dovi faris cun la sacco? Tio ne estas vero, criis Suchanek la vetturilon de signoro Cepelca mi acetis, mi lasos min de neniu cicani. Attendu viro, diris Rose. Do mi petos che polismen iru tien rigardi. Tio iam ne estas mia business. Tiu viro iru exteren. Mi petas, signoroi. Ci dauris dec sep minutoin. Tio estis tro rapide. Ci estis rapide malsagiac case. Eh, Plei multe ofte gi dauros horon. Do mi chatus peti che volu veni iu ella la signoroi, cae mi donos alli vortoin. Tio dauros ege longe, char mi nestias cium secret havas tiu signoro ciel oni tion eh, diras secreto su floris iu el la auditorio. Secreto, ec gioes nia eminenta samlandano. Mi conas, tio estas unu opero. Tio consumas multe da nia tempo, antau ol tiu signoro povos malsecreti alni sian caracteron, sian pacintetson, cae siain plei casciatain aidir. Ideoin, su floris vocio el la publico well. Eh, Me vin petas, signoroi, cio estos lasis in analaisi? Estigis pauso. Iu, ella ce estantoi, ecridacis, set neniu movigis. Eh, mi petas, ripetis Sigiros, ia gine doloros. Iruvi, signoro collego, flustris ministro por internae aferoi al justic ministro. Uh, eh, iru tien kiel representanto de via partio. Mocincitis deputito deputiton. Uh, signoro sexia cefo, bon volu! Instigis altranga officisto collegon el la alia ministerio. Iam gi comencigis esti iel gena. Neniu el la ce estantoi levigis. E mi petas, signoroi, diris la usona sciencisto la trian foion. Ciu eble vi timas che vi estos eh, mal secretigi? Tiam turnigis ministro por internai aferoi dorsen, cae exiblis. Do, iu iru, signoroi. En la fono de la auditorio iu modeste ectusis cae levigis. Li estis seca cae iom trivita olduleto cun laringo excitite movigianta. Uh, eh, me mm, mm, li diris timide do kiam neniu do mi permessas al me iel. Venu citien, interrompis lin la usonano estre. Citie sidigiu, vi devas diri pe cio venos al la via unua ideo. Vi ne darfas mediti, vi devas ec babili mecanicli, nesciante mem cion. Vi eh, Vi comprenas? Mi petas, diris complese la experimenta viro, iom genata de la auditorio, tiom grav signifa. Poste li ectusis, cae angore palpe brumis ciel examenato. Arbo, ec pafis ielila sciencisto. Fortega, flustris la olduleto. Ciel mi petas? Demandis las ciencisto tiel ne comprenante. Arbara grandulo, clarigis la viro sin gene. Ah, tiel. Strato. Strato? Strato en solena robo, diris la vireto. Cion vi per tio opinias? Mi petas eh, solenon au sepulton? Sepulton? so uh, eh, dovi dironta nur soleno lau eble per un vorto yes pipetas do plue commercio prosperas criso de nia commercio politica negozio hm officio mi petaskiu e gale diru ion vorton rapide Eh, se vi mostus, eble diri officoi. Well, officoi. Competentai impetis gioia la viretto. Martelo. Tenailo, tiri respondon tenaile. Li fracassis per martelo lian capon. Curious, murmuris la sciencisto. Sango, sangrugigi, la sango sen culpe versita, historio per sango scripita. Fairo Per fairo cae glavo, brava fairo estingisto, faira parolo, menne tekel. Cia stranga caeso, diris la professoro embarasite. TO, ancora u foie, eh, vi, viro, devas diri nur la unuan imagon, sciate? Nur tion, kio riveligios al vi automatically, kiam vi audas la vorton. Go on. Mano. Frata au helpa. Gi firme tenas standardon. Cun pugnigitai manoi. Malparai manoi. Frapi la fingroin. Oculoi, oculoi del iucpova publico, salo en oculoi, depreni membranoin, vidinta attestanto, sablo en oculoin, sen culpai infan oculettoi, sapumila oculoin. Ne tiom multe. Biero. Acro gusta lagero. Demono alcoholajo. Musico. Musico de estontezzo el provita cappello, nazio de musicantoi, ravai sonoi, concerto de grand potenzoi, shalmoi de pazzo, naziai himnoi. Botelo! Vitriolo! Malfelicia amo! En hospitalo si mortis dum terrurai doloroi. Veneno! Per veneno cae galo, puto venenado si ci rose e gratis la capon. Never hard set. To, de nove mi petas, mi vin signori volus attentigi, che ciam oni comensas de, de tiai plain, ordinarai aferoi, por trovi la cefan interest, cae profession de tiu viro. Do plue, conto. Conto de historio. Fin conti cun malamicoi. Gi debetas conton de niai rivaloi. Hmm, papero. Papero rugigias pro honto, declaris la vireto energie. Biloi, papero toleras cion. Bless you, diris la sciencisto indigne. štono, že ty štonon, tombo štono, věčná je paměť, diris arde la experimentata viro. Ave anima pia. Veturilo. triumfa veturilo. Radegoi del sorto. Ambulanza veturilo. Ricce decorita veturilo cun allegoria sceno. Ha! ec vocis si giros. That's it. Horizonto. Nup plena, diris la maliunuletto, cun vigla plesuro. Novai nuboi sur politica horizonto, mal larga horizonto, mal fermadi novain horizontoin. Armiloi. Nehonestai armiloi. Plen armitai. Armiloi cun flirtantai standardoi, invadidorsen, venenita sago, vort muelis la experimenta viro entusiasme. Ela la batalo ninnere tirijos, batal tumulto, balot batalo, elemento, furiosantai elementoi, elementa resisto, riprocindai elementoi, Živini unaci, živio! Do suficere tenis lin C.G. Rose. Homo, vestas giornalisto, ciò? Yes, mi petas, diris la experimenta viro fervore. Jam trireg mi estas redaktoro vasatko. Mi dankas, riverensis la cone nia eminenta usona samlandano. Finished, gentlemen. Per imago analizado de citiu viro, eh, hm, eh, mi constatus che li estas unu giornalisto. Mi opinias che estus superflue fare la experiment plu. It would only waste our time. Uh, mi petas la experimento ne successis. so sorry, gentlemen. Mi rigardo ec vespere en redactio signoro Vashatko, tra rigardante redactia in paperoin. La polizodo do annonsas che ci trovis la cadavron de tio Iosefo Cepelca. Li estis enfosita ce barilo en giardeno de tiu Suchanek, cae supli ili trovis la sangmaculitan sacon. Vidu, tiu Rose tamen nur tion bone divenis. Signoro collego, vi ne credus tion, ec ne vorton mi diris al li pri giurnaloi, ca li tutte precise e conis che mi estas giurnalisto. Signoroi, li diris, vi havas antau merit plenan eminentan giurnaliston. Mi scribis ja en la referajo pri lia parolado. Concludoi de nia renoma samlandano estis acceptitai cun flata recono flanque de iliai facrondoi. Attendu. Tion mi stile adjustigu. Interessai concludoi de nia renoma samlandano estis laumerite acceptitai cun vigla cae flata recono flanque de niai facrondoi. Tiel gidevas esti.